ควังอรหังสัมมาสัมพุทโธตัวเยนะภะคะวะตาธรมโม สุปฏิปันโนยาสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆ มยังพระขะวันตังสัทธรรมังสัสังคังอิเมหิสการเรหิยะทาระหะอาโรปิเตหิอภิปุจยามาสา ตุโนพันเตภะคะวาสุติระปารินิพุตโตปิปัจจิมาสนตานุกรรมปมานาสาอิเมสการเรดุขตาปันนาการภูเต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 ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตธรรมมวโพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้วธรรมัมนามาสามิข้าพระเจ้านามาสการพระธรรม กราบสุปฏิปันโนสาวกสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ิบัติแล้วสามคำนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบ ท่านดัมมยังพุทธสาพังขวัตโตบุพพาคณมการังกะโรมะเสตัสสะภะคะวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระ สัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะ ทุติงกะโรมาเซ ตโรปุริสธรรมสารติเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย บุตรทองเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระาวาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกคำสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเดวกังสัมมารกังสัพพมกั สาสมณพรามณิปัจังสเทวมนุสังสยังอภิญญาสัจิกาตตวาปเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความ ทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรมและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณาพรามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโย เสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้ว หาที่กรยานังภายรอดในเบื้องต้นมหาเจกรยานังภายรอดในตั้งกลาง ปาริโยสามกาลยาณังไพเรอดในที่สุด สาทังสัพยัญจนังเกวละปริพุนังปริสุตังพระมจริยังปะกาเสสิทรประกาศรมจา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 พระองค์นั้นตามหังพระกวันตังศิรสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระภู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ด้วยเสียงกล่าวกราบ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 ได้ตรัสไว้ดีแล้ว สันติติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง ิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปัญญิโก เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโควินโยหีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็ บูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้น ตามหังธรรมังศิรสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวกราบ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 สามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วญาติกังได้แก่บุคคลเหล่านี้ ชาตาริปุริสายุคานิพัตถาปุริสบุคลาผู้แห่งบุรุษสีกุนาเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเฮสาพระคาวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ทาหุนไโย เป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาฟาหุนโย เป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับรากินไยโย เป็นผู้ควรรับพระสินาทา อันชริการณิโย เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอันชริอนุตรังคุญญาเกตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า สังฆังอภิโกตยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังศิราชานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้น ด้วยเสียงก้าว กราบ หันดมยังรัตนาปยาปนามคาทายโยเจวสังเวคปริกิตนาปาทันจาปนามาเส จันตสุธาบรยานโรจโนพระองค์ใดมีตาคือยานอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุด โลกาสสภาโกปกิเลสคาตะโก เป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลก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 และส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันดามิธรรมังอามาดเรนตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้น โดยใจเคารพเพื่อเพื่อสามโพสุเขตาพยติเขตสัญญิโต พระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลาย โยติทัสันโตสุขตานุโพทโก เป็นผู้เห็นพระนิพพาน ตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลละปะหิโนอริโยสุเมตโส เป็นผู้ละกิเลสเครื่องโรเล เป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดี วันดามิสังขังมหามาดเรนตังข้าพระเจ้าไหวพระสงฆ์หมู่นั้น โดยใจเคารพเพื่อเพื่อ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 โสกปริเทวทุกขโทมนัสุปายาสติดุขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพัน ความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ความกามแกงใจก็เป็นทุกข์อาภิเยหิสัมปโยโคดุโค ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปีเยหิวิปโยโคดุโก ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ ยานปิชังนัลพติรามปิดุขัง ปรารนะสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังกิเตนะพัญจุปาดานกันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานกันดังห้าเป็นตัวทุกข์สายญาทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ รูปูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูป เวรโนปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนา สัญญูปาทานขันโท ขานอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปารานคันโทขานอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขาร วิญญาณูปารานคันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณ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 ย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเฮวังภาคาจะปนัสสะภะกวะโตสาวะเกสุอนุสาสนิพหุลาภวัตติทานหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น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 ความตาย โสเกหิปริเดเวหิทุเกหิโทมานัสเซอุปายาเซหิโดยความโศกความร่ำไรร่ำมัน ความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ความกาดแค้นใจทั้งหลายดูขอทิ้งนา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 ปาติโมคคาทายโยภนามาเสสาพพะสการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัม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 บทพิจารณาสังขารสัพเพสังขารานิจจาคือร่างกายจิตใจ และรูปทางนามทางทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยง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 อายังกายโยร่างกายนี้ อาทิรังมิได้ตั้งอยู่นานอาเทตวิญญาโนครานปราศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้ว อาทิเสสติจะนอนทับ ป่าเทาวิงซึ่งแผ่นดินกหาลิงคารังอีวาประยุดดังว่าต้นไม้และต้นฟืนนิรัตทังหาประโยชน์ไม่ได้อานิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอ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 ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลาย เป็นความสุขอย่างยิ่งแผ่เมตตาสัพเพสัตตาทงวที่เป็นเพื่อนตัว เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอาพยาตัจจาหน พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขีอาตานังปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เธอกวดน้ำเช้า ท่านดำไมยังปฏิดานาคาทายโยพันหามาเซยาเทวตาสันติวิหารวาสินี สุเปกะเรโกติกะเรตายิงตายิงตาธรรมทานเนนะภวันตุโกติตาสตทิงกรณเตาวิหารมันทะเรเทราจมัจจานวกาจพิขโว สารามิกาดานปฏิอุปาสกากามาจเรสานิกามาจอิสราสัพพานภูตาสุกิตาภวันตุเต สาราภูตาเยปิจอันตสัมภวา สังเสตจัตตาทโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพติทุกขาสกโรนตุสังขยังธาตุทิรังสัตังธรรมธรรมทราชบุคารัง โหตุสมาโควะอาคายัตติตายัตตาอาเมรัคตุสัตธมโมสัพเพติธรรมจาริโนโหติงสัมปาปุณายามะตัมเมอริยปเวทิเต ปัสสนาโนตุสัพเพติปานิโนพุทธัสสะสเนสัมมาทารังปเวจันโตกาเลเดโวปวัสตุอุติภาวายสัตตานังสมิทังเนตุเมทนิมาตาปิตาจา ตรักสังนิจังรักขันติปุตตะคันเอวันธรรมเมนราชาโนปัจจังรักขันตุสาพกาพิจารณาขันห้า ซึ่งเป็นทำนองของสารพันยะโอ้โอ นิจจา คุณห้า ตรี ต่อไปใครขาดมาเราจะถึงสึงนิพพาน เราจะถึงสึงนิพพาน บทอาราธนาธรรมพรมมห คาชาติตา